Taka pora na się i że przychodzę... jestem. Do Jaceniota przyszedłem tutaj z chłopakami przypalić sobie siuwara. Wiesz, to jest dobra pora na siuwara, nie? Jak księżyc się rozstraja i się przechodzą ludzie po ulicach, macharowe berety, coś kwiczą, coś kwiczą, a my sobie tutaj rówkę spalamy i jak byliśmy, tak jesteśmy i gramy. No ten ma gitarę, ten saksofon, ten coś jeszcze pierdoli, a gramofon gra. I puta kręci się, a ktoś i wierci i przewierci w końcu. Wira w ścianie. Odpowiadam na pytanie. Odpowiadam na pytanie. Się pytacie, czy palimy stafara? Jasne, nie wiedzieć, kto to gafa, więc chuj. Wbijamy w to i dalej jalamy. Dobrze, zioło, dżęta nabijamy teraz lufa. Świeci się wesoło w koła, gdzie chłopaki palą zioła. Ha. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Nie, tutaj chłopaki przyszli z browarami i mówią do was, to znaczy do nas. My mhm. jesteśmy dziewczynami, to wiecie, wy chłopaki, a my co? to sobie wypijemy po browarze, może gdzieś w barze, a może w piwnicy, nie wiem, kto to liczy. Mhm. Ile było tych browarów teraz? ale myślę sobie czasem o tym nieraz i fajnie było w sumie, jak sypiliśmy te browary u mnie w domu, tak przypomnę tylko, nie wyganiąc nikomu, że moja stara wypierdoliła Bartka z domu, no bo trochę się najebał i powiedział, i powiedział, no właśnie, co powiedział, powiedział do niej, jesteś pojebana staro Dominiki, a ja tak się nazywam, chociaż moje drugie imię to Wiki, bo lubię sobie też przypalić siłera, jak jestem Dobrze, w dobie nocnej, tak? W dobie jamańskiej, tam pani trawy, tak, tak, tak, tak, tak. Jeszcze żadnej podpowiedzi dołożę do swojej muzyki radia. Jeszcze żadnym... Jeszcze, jeszcze, jeszcze Zetnicinku powiedz nie dołożę do swojej muzyki radia. <laughs> Jeszcze Zetnicinku powiedz mi, dołożę do swojej muzyki radia. Ja nie wiem dlaczego, ale jeszcze Zetnicinku powiedz mi, dołożył do swojej muzyki radia. Jeszcze taki prosty wynalazek. Można by powiedzieć, wiesz, że dał mi go dziadek, bo jego to w tym pochodzie. Tak, My, <laughs> kiedy radio odpalamy, to z jointa od razu bakamy, a jest w sumie całkiem spoko, chociaż można by pomyśleć, że krokom przyszłym można by się przeciwstawić, to ja myślę, że lepiej tutaj lubkę odpalić. Joints, smaży się tu, joint, smaży, joint, smaży. O, nie, odpaliłem. A tu joint, a tu joint, a tu joint. Nawet shotguna zmienia w do wojownika